Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 10, 236 Itinalaga bilang ikadalawampung Santo Papa si Pope Saint Fabian. Sa araw ng kanyang pagkakahalal, isang kalapati ang dumapo sa kanyang ulo. Ito'y simbolo ng banal na espiritu na nagpapatunay na karapat dapat siyang maging pinuno ng simbahan. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.